Mugalur proiektua, e, bueno, ba, mugaz gaindiko proiektu bat izatea du helburu eta bueno, ba, bi aletako e, errealitatea e, bizitzeko bi moduak ez e, ikusteko eta elkarrekin e, proiektu bat garatzeko asmoa du, baino, e, bueno, ba, zein hobe, zu baino, e, esplikatzeko edo azaltzeko zer den hobeki mugalur proiektu hau edo nondik sortu zen? Bai, ba, proiektu hori sortu zen gogo batetik e, eh, baginuena garapen kontziluan eta lujaldean ibiliz e, jendearekin partekatzen ginuena zen alde batetiko hartzen girela, bat gula zinezko atxikimendu bat, izan alde batean edo bestean, bestaldearekiko, ez, mhm. eh, bestaldea deitzen dugun ogekiko, eta badalako gutizia bat mugazkainiko ahemanak e, sendotzeko, eta ikusten dugu ere mugazkainiko proiektuak beti eta gehiago dutela, edo azteko beti begionez ikusten ditugula, ditugula. Eta denbora berean, oartzen gira muga ideki denetik, eh, espazioan dugun muga bat dugu Euskal Egiaren baitan, eta jodan kontrola sistematik horik ez dugu gehiago, bainan jendeak dio beti eta hageman gutiago dugula gaur egun, eta alako mhm. bat bada. Eta ordan pixkat eh, hori buruz gogoetatzeko, ikusteko gaur egun zertan giren, mugaren egalitate horretaz, nola bizitzen dugun, ba, hori zen lehen gogo bat, eta hola dugu muntatu mugalur eh, proiektu hori eta partaidetza bat egin gara elkartea eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Euroeskualdeko finantzaketa bat lortu dugu honen erabaiteko. Elburu nagusia beraz, eh, mugaren errealitatearen ba, bizipenen inguruko hausnarketa bat egitea da nolabait, ba, bi aldeetako biztanlekin, ez? Bai hori da, eta janezak ere hiru helburu edo beristen mhm. ditugula guk, bat da eh, espazio horiek sortzea bialdetako jendera elkartuz, eta refleksibitate bat edukan bezagun bakotxagun zer emutan bizigiren, eta ikustea zer aginduen eh, muga horrek gure, gure bizietan, eta hori alde batetik, gero bada ere beste bat dela ba, erakustea behar bada alde kualitatibo batetik pasatuz nola bizitzen dugun e, gure mugarekiko ahemana alako portreta bat edo egitea, ez denek sostiboa izanen, baina ideia bat emaitea, zeiruritzen zaigu beti niko ahemanak begiratzen direla biziki kuantitatibotik eta estatistikak erabiliz, egan nahi du zenbat pertsonek egunero lanerako adibidez mhm. muga pasatzen duten, eta alta euskalegian ez da inbeste mugaz gaindiko langile, mm baina uste dugu badera beste motatako e, usai batzuk eta beste mota bateko atxikindendu batzuk eta berra hortik ere erakusten aldugula gure mugaz gainikoa ajemana. Eta jodan, hori da beste helburu bat eta gero azken bat janezakena da gehiagoz zen horabideri buruz ere joan nahi dugun, zen muga mhm. bat beti da eraikuntza sozial bat, mm-hmm. hori zera ikitzen baldin badugu, ba, azkenean ikusteak guk ze, zer joan nahi dugu eta zer egin behar dugu oktarako. Dagoeneko asizarete lanean, pasaden irailan asizineten lanean, eta ekainera bitarte, ba, bederatzi tailar egiteko asmoa duzu ez? batzuk eginak dituzue dagoeneko, eta e, martxoaren hasieran ba, bertze tailer batzuk asteko asmoa ere baduzue. Bai, hori da, jadanik hiru eginak ditugu ekialdean, jamezagun, mm Eta ondoko lauak dira, ba, elduden ostiralean, martxoaren lehenean izanen da beran, uh mhm. -huh. e, zazpietan bera landeta gelan. Bai. Gero biharamunean, martxoaren bian, larun bat goizarekin amarterritan eginen dugu xarar, behi gelan. Uh Eta ondotik beste apirilean izanen dira, bat izanen da apirilaren amekan ostegun jatxaldearekin zazpietan endaian bohotek lain fabrikan. Mhm. Eta apilaren amairuan, larun bat goizarekin amazterritan, amaiu bastanen. Eta taler horietan, nola landuko duzue, hausnarketa hori, edo zer da, zein da, e, asmoa, zer eginen duzue? Baski da egiten duguna, gu, gomitatzen dugu edo zein pertsona, ez dugu perfil berezirik... Eh, Eh, bilatzen, ez edo zein pertsona ongietorria da lujalde horietan biziren edo zein pertsona, eta eh, egiten duguna da mapak emaiten ditugu, lujaldeko mapak eh, jendeei, eta galdetzen digu, ba, majaztea, edo irudikatzea mapa hortan zeinen beren biziere moa, ba, alako mhm. lista bat egiten duguna, eh? bideratzen dugu jendea, baina nun lan egiten duen, nun duen familia, nun dituen lagunak, zein diren bere isialdilekoak eta bak, eta hola, asteko irudikatzen majazki horren bidez, ez, ba, e, ze, zein espaziotan biziren bakotxa, mm eta hortik, ba, sortzea solas bat, oartzea ere besteak, besteak nola bizi diren eta ba, muga, mugarena gero sartzen da, nahi duz, ean muga baduen eragin bat edo ez, gure bizi ere eta, eta hori, jukak eta hortik sortzen dugu. Eta gero bigarren parte batean gehiago saiatzen gire irudikatzen da zenaiko ginuken aldatu gure ere mortan edo ze ikusten dugu ondoko urteetarako e, nola, nola bizitzen ikusten gira. Eta hortik saiatzen gira ateratzen ba, ideia konkretu batzuk e, bakotsak ikusten dituenak egiten bere, bere, bere bizian hori buruz joaiteko. Eta tailer horietan ere zut, gonbidatu bereziren batera izanen duzuela, ez, tailer bakoitzean? Bai, hori da, alde oro gomitatzen dugu artista bat, e, eh, alde neinean lujaldeko artista bat, bere begirada ere ekartzeko eta guretzat importantea zen ere hori sohkuntzatik pasatzea, zen bizipenetan bada ere alde oso emozional bat, mm -hmm. biziki subjektiboa dena eta eta ordan horren adierazteko, ba importantea zen guretzat eh, artista baten begira da izaitea eta ilustratzaileak egon dira orain arte eta hor bat beran egonen da aduklajea mm eta saran joneta behna. Mhm. eta jak ba, hori ilustrazio bat sortuko dute, eta hile zuten entzuten dutenetik abiaturik, eta baita beren e, bizipen personal, personal eta gogoetan hori Eta bertan parte hartzeko, eh, aipatu duzu edo zinek parte hartzen alduela, e, eh, horretarako aintzinetik pensatzen dut e, izen eman beharko dela, edo nola baita erran beharko dela, ez parte hartzeko nahia badela. Bai, egia da guretzat antolak eta mailan egesteko dela batez ere, mhm. baina bai zena emaiteko estekak badira eta hori atxemanen duzu edo garapen kontzailuaren webbunean, mhm. edo baita ere zedekna gara lujen webbunean. Mhm. Ederki. Hemen irailetik ekainera bitarte hariko zarete lanean eta gero, pentsatzen dut, ba, horrelako balorazio lan bat edo eginen duzuela ikusteko zer den, ez? hauetan eh, lortu dena edo bildu dena eta hortik aintzinera ba, lan egiten segitzeko, ez? Bai, bai, bai, mhm. ahasun ideia, jala nik gure, gure buruan udauntan nahiko genuke bat parte hartu duten guziai gomita behiz uh, zabaldu, hori saiatzeko erakusten zehatera den edo zein portreta ez egiten aldugun mhm. Euskal Herriko leku desberdinetan, bizipen desberdin horiek ere erakusteko, eta ze motatan eta hola bari ba, gira pentsatzen, ateratzen denaren arabera ere, eta eta orduan ikusiko da, baina ideia da segitzea, segitzea hildoktatik bai. Ederki, ba, Elena, mil esker gurekin izategatik hau kontatzeagatik, eta, bueno, animatuko dugu jendea, ba, duguna heldu den e, hortziralean, e, beran izanen den lehen taller horretan parte hartzera, eta, bueno, ba, emendik aintzinera mugaz gaindiko, ba, gure bizia errealitatea elkarrekin gehiago, ez, egitea, eta, bueno, ba, proiektua ongi joatea, ba, mil esker berriz ere, Elena. Bai, mil esker zuri.